zaidi ya mmoja na vile vile suali la tatu ni je idadi ya mwanamume kuoa wanawake ni idadi gani Sheikh Suleiman Suleimullah Ar-Ruhaili hafidhahullah anatueleza jawabu anasema kwamba ittafaqa ulama على أن المرأة إنما تنكح رجلا واحدا ولا يحل لها أن تتزوج رجلين في وقت واحد والحكمة في هذا ظاهرة ظاهرة جدا فإن المرأة هي التي تحمل ولو تزوجت أكثر من رجل لاختلطت الأنساب anasema Sheikh hafidhahullah kwamba wamewafikiana maulama wote kwamba mwanamke anafaa kuolewa na mwanamume mmoja peke yake bali hata mauqala wenye akili wamekubaliana na hilo kwamba mwanamke anafaa kuolewa na mwanamume mmoja peke yake na wala sio halali kwa mwanamke kuolewa na waume zaidi ya mmoja katika wakati mmoja na hikma juu ya hilo liko wazi kabisa Sheikh anasema hikma yake ni kuwa mwanamke ndiyo mwenye kubeba ujauzito na lau mwanamke angekuwa anaolewa na mwanamume zaidi ya mmoja basi ingelichanganyika ukoo basi ingelichanganyika ukoo ya watu kwa sababu haingelijulikana mtoto huyu ni wa mwanamume yupi kama anna khilqata almar'a la tahtamilu hadha kama vile maumbile ya mwanamke tu haikubaliani na hili jambo khilqatu almar'a wa fitratu almar'a la tahtamilu ala hadha maumbile ya mwanamke alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi kabisa kukubaliana na jambo hili wallahu huwa alladhi khalaqa ar-rajula wa khalaqa al-mar'a wa ya'lamu ma yahtamiluhu hadha wa ma yahtamiluhu hadha na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba aliyeumba mwanamume na vile vile akaumba mwanamke na anajua kitu ambacho kwamba mwanamke anawezana nayo na vile vile anajua kitu ambacho kwamba mwanamume anaweza kulibeba kisha akasoma kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul mulk aya 14 ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir anasema iweje asijue Allah subhanahu wa ta'ala yani mwenye kuumba hali ya kuwa yeye ndiyo mjuzi na mwenye habari kamili anauliza kwamba iweje Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuumba na ndiyo mwenye habari kamili yani anayejua habari zote kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba mwanamke alimuumba kwa maumbile ya kuweza kuolewa na mwanamume mmoja katika wakati huo wala hawezi kuolewa na wanaume zaidi ya mmoja katika wakati mmoja hii ndiyo kauli ya Sheikh kwamba mwanamke hafai kuolewa mwanamu, na mwanamume zaidi ya mmoja na hiyo ni maulama na mauqala wote wameafikiana juu ya hilo tunakuja katika hukumu ya mwanamume kuoa mwanamke zaidi ya mmoja tuliuliza swali jawabu ni hili Sheikh anasema ittafaqa ulama ala anna ta'addud lirajuli jaizun anasema Sheikh wameafikiana maulama juu ya jambo hili la mwanamume kuoa mwanamke zaidi ya mmoja wameafikiana kwamba inajuzu inafaa kwa mwanamume kuoa mwanamke zaidi ya mmoja katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyostadili nayo akasema fankihu ma taba lakum minan nisaa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan au ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'udu anasema Sheikh tafsiri ya aya ni basi oeni mnaowapenda katika wanawake wawili au watatu au wanne na ikiwa ama mkiogopea kuwa hamwezi kufanya uadilifu baina ya hao wanawake basi wawe ni mmoja tu hiyo ndiyo dalili ya kuonesha kwamba mwanamume amepewa ruhusa na sheria kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuoa mwanamke zaidi ya moja na inajuzu fakhayyara Allahu ar-rajula baina an yatazawwaja ithnatayn au thalathan au arba'an au wahida Allah Subhanahu wa Ta'ala akampa khiari mwanamume ya kuoa mwanamke yani wanawake wawili ama watatu au wanne au mmoja wa aidan li fi'li an-nabi sallallahu alayhi sallam wa iqrari na vile vile ni katika matendo ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi sallama kuoa wanawake zaidi ya mmoja wa iqrari na kukubali kwake fa النبي -صلى الله عليه وسلم تزوج tazawwaja من min wahida kwa sababu محمد mtume Muhammadin sala na salam zimfikie alioa mwanamke zaidi ya mmoja wa aqarra sahaba ridwanullahi alaihim ala zawaj na akawakubalia masahaba radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ziwafikie kuoa mwanamke zaidi ya mmoja waliannahu fi'l afadil sahaba waliannahu fi'lu afadhil sahabati ridwanillahi alaihim ajma'in na vile vile ni katika matendo ya masahaba ambao kwamba ni bora katika wale ambao kwamba katika umma huu ridwanullahi alaihim radhiya Allah subhanahu wa ta'ala zio juu yao kwa hiyo katika aya hii inatuonesha kwamba kunayo ruhusa ambayo kwamba imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala vile vile mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akatenda matendo haya ama akafanya jambo hili la kuoa mke zaidi ya mmoja na vile vile akakubalia wale masahaba walipooa wanawake zaidi ya mmoja na akawakubalia katika jambo hili na vile vile na katika vitendo vyao au masahaba kuna swali tuliuliza vile vile je idadi ya mwisho ya kuoa mwanamume ni gani anasema sheikh ittafaqa ulama ittafaqa ulama ala anna muntaha ta'addud ila arba'in wameafikiana maulama wote juu ya jambo hili la idadi ni kiasi gani wakasema kwamba muntaha ta'addud ila arba'in mwisho wa mwanamme kuoa wanawake ni idadi ya wanawake wanne peke yake فلا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات بالإجماع haiwi halali wala haitakuwa halali kwa mwanamume kukusanya wanawake zaidi ya wanne kwa ijmaa kwa makubaliano na maafikiano ya maulama kisha akasema faida sheikh wama yudhkaru min khilafin fi hadha saqitun la yultafatu ilayhi na yote ambayo kwamba itatajwa italetwa khilaf kwamba kuna uwezekano wa mwanamume kuoa zaidi ya wanawake wanne saqitun la yultafatu ilayhi ni jambo ambalo kwamba linafaa kutupiliwa mbali wala haifai kabisa kugeukiwa wala kuonwa wala kuzingatiwa wala yuaddu min alaqwali fi alhaqiqa wala haisabiwi katika aqwali za maulama naam katika uhakika wa jambo anasema Sheikh yadhkuru ba'd ulama aqwalan shadha fi jawazi ziyadati ala arba anasema Sheikh kunao baadhi ya maulama wanaongezea aqwal ambazo kwamba ni shadha katika kujuzisha mwanamume kuongeza mwanamke zaidi ya nne anasema tilka alaqwal dha'ifa shadha la yultafatu ilaiha aqwali hizo ni dhaif zaidi haifai watu kuizingatia wala haifai kuongezwa katika akwala ambazo kwamba maulama waliofanya ijmaa ambayo kwamba ni nne kisha akatoa dalili ya hilo akasema waqad jaa an ibn umar radhiyallahu anhuma annahu qal imepokea kutoka kwa ibn umar radhiyallahu anhuma alisema aslama ghailanu ibn salama wa tahtahu 10 niswa فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعة رواه ابن ماجه وصححه الألباني imepokewa kutoka kwa Ibn Umar radhiya Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake pamoja na mzazi wake alisema alisilimu Ghailan ibn Salama ni sahaba aliposilimu huyu Ghailan ibn Salama radhiyallahu anhu alikuwa na wanawake na'am wa kumi faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam nabi sallallahu alayhi wasallama akamueleza Ghailan ibn Salama khudh minhunna arba'a chukua kutoka kwa hao wanawake wa kumi wanne peke yake kisha hao wengine uwataliki yani uache hii ni katika dalili ambayo kwamba inaonesha kwamba haifai kwa mwanamume kuoa wanawake zaidi ya nne idhan alimna anna alulama muttafiquna ala jawazi taaddudi lirajuli kufikia sasa tumeshafahamu kwamba maulama wameafikiana juu ya hili yani jambo la kujuzisha la kusihi kwa mwanamume kuoa wanawake zaidi ya mmoja wa anna muntaha taaddudi ila arba' na mwisho wa idadi ya mwanamume kuoa wanawake ni nne wa hadha al-amr yajibu ala kulli muslimin wa muslima an ya'taqida na jambo hili ambalo ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala itamlazimu kila muislamu iwe ni wa kiume ama wa kike aweze kuitakidi nayo aweze kuamini nayo wala yajuzu lahu an ya'taqida khilafa wala haitofaa kwake yeye kuitakidi tofauti na namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyotufunza la yajuzu lilmuslimi wala almuslima an ya'taqida anna ta'adduda haram haitofaa kwa mu'min ama kwa muislamu wa kiume ama wa kike kuitakidi kwamba kuongeza mke yani kwa mume kuoa mwanamke zaidi ya mmoja ni haramu haifai kabisa kwa muislamu ima ni wa kiume ama wa kike kuwa na itikadi na imani kwamba ni haramu kwa mwanamume kuoa zaidi ya mke mmoja لأن المستقر قطعا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع أن التعدد جائز وسبب jambo hili limepokewa kutoka kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mwenendo ya rasul alayhi salatu wassalam na ijma' na maafikiano ya maulama kwamba kuongeza ama kuoa kwa mwanamume mwanamke zaidi ya mmoja ni jambo ambalo kwamba limejuzishwa na sheria sasa tuangalie je ni watu wapi ama watu wagani ndio wanafaa ongeza mwanamke zaidi ya mmoja wanafaa kuoa mwanamke zaidi ya mmoja anasema sheikh fata'addudu taridu alayhi alahkama ahkam al taridu alayhi al-ahkam at mpaka mwanamume afikiwe na kutaka kuongeza mwanamke yani kutaka kuoa mwanamke zaidi ya mmoja basi itampasa afuate ahkama ambazo kwamba sheria imetujilia nayo endapo mwanamke mwanamume anataka kuongeza mwanamke zaidi ya mmoja basi itamlazimu afate ahkam ambazo kwamba sheria imetujilia nazo tano sheria hizo ni tano ya kwanza kabisa Sheikh anasema Sulaiman Sulaiman Sulaimullah Ar-Ruhaili hafidhahullah idha khafa ar-rajulu ala nafsihi zina idha khafa الرجل على نفسه الزنا فلم تكن الأولى معفة له لعلة فيها أو لقوة فيه يعني إذا كان الرجل قد تزوج امرأة ولم تعفه تلك المرأة بل خاف على نفسه الزنا إما لعلة فيها أعني في الأولى وإما لقوة فيه وكان قادرا على النكاح وعلى العدل شيخنا تولزا اندapo mtu ambaye kwamba anataka kuongeza mwanamke zaidi ya mmoja khafa ala nafsihi zina kitu cha kwanza ni kuwa anaogopea nafsi yake kule kubaki na mke huyu mmoja huenda ni kazini anaogopea kwamba kubaki na yule mke mmoja huenda ikawa ni sababu ya yeye kuzini anaogopea wakana qadiran ala maunati nikah na akona uwezo ya kuoa yani ana uwezo ya kimali anayo uwezo na nguvu ya kumiliki yule mke wa kana qadiran ala al na mume kama huyo ako na uwezo vile vile ya kutekeleza uadilifu baina ya wanawake hao wawili ama watatu ama wanne tumefahamu nukta tatu muhimu kunazo nukta tatu kwa mtu kama huyu akiwa anaogopea nafsi yake kule kubaki na mwanamke mmoja itakuwa ni sababu yeye kuogopea kuwa tazini kwa sababu ima yule mwanamke hamtoshelezi katika matendo ya ndoa ama ana nguvu zaidi ya yule mwanamke ikiwa itatokea ako katika hali hiyo anaogopea nafsi yake kwamba huenda kazini kwa kubaki na mke huyo mmoja kisha ya pili akonayo uwezo ya nikah yani uwezo ya mali na uwezo ya kimwili wakana qadiran ala al na vile vile akona uwezo ya kutekeleza uadilifu baina ya wa, wanawake wale fa innahu yajibu alayhi an yatazawaja thaniya basi itakuwa ni wajib kwake yeye itamlazimu yeye kuoa mwanamke wa pili ajibu alayhi itamlazimu mwanamume kama yule kuoa mwanamke wa pili lianna hifdha alfarji wajibun kwa sababu kuhifadhi tupu inakuwa ni jambo la lazima na wajib kwake yeye wama la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib na tulivyoeleza kule nyuma kwamba hii ni kaida kitu ambacho kwamba haitimii isipokuwa kwa hicho kitu basi inakuwa kitu kile inakuwa ni wajibu tukasema kuhifadhi tupu ni jambo la lazima na haitotimia kuhifadhi tupu hiyo isipokuwa kwa kuoa kwa hivyo jambo la kuoa inakuwa ni lazima kwa mtu kama yule kwa sababu anataka kuhifadhi tupu yake kwa hiyo inakuwa ni wajib kwake yeye kuoa mwanamke wa pili walakin kwa sharti akiwa anaogopea kwamba atazini pili ako na uwezo ya kimali na ako na uwezo ya kimwili na tatu ako na uwezo wa kutekeleza uadilifu baina ya wanawake hao wawili basi inakuwa ni lazima kwake yeye kuoa kwa sababu kule kuoa inakuwa ni lazima kwake yeye ndio ahifadhi tupu yake wala yajuzu lizaujati alula an tamna'a wala faa kwa mwanamke wa kwanza yule mke wake wa kwanza kumzuia min hadha nikahi katika kuoa yule mwanamke wa pili maadama annahu fi hadha alhal madamu yupo katika hali hiyo ambayo kama tumeeleza naam tatu wallahu a'lam bil ahwal na Allah subhanahu wa ta'ala ndo mjuzi katika hali ya wanadamu wote li'annahu la yajuzu lilmuslim an yamna'a min wajibin kwa sababu haifai wala haitojuzu kwa muislamu kuzuia mwanzake kutekeleza kitu ambacho kwamba ni wajibu kwake yeye فاذا كان الرجل بهذه الحال فكان يخاف على نفسه الزنا ولو بقي على الواحدة ولم يجد طريقا آخر وكان قادرا على مؤونة النكاح وعلى العدل بين الزوجات فإنه يجب عليه أن يتزوج شيخ akasema kwamba endapo mwanamume akiwa katika hali hii hali ya kuhofia kwamba huenda nikibaki na mke huyu mmoja ikanipelekea mimi kuzini na sina njia nyingine isipokuwa kuoa na pili akona uwezo naam ya kifedha na uwezo ya kimwili na ya tatu akona uwezo ya kutekeleza uadilifu baina ya wake hao basi inakuwa ni jambo la lazima kwake yeye kuoa mke wa pili na haifai kwa mwanamke kuweza kumzuia kutekeleza jambo hili la kuoa mwanamke wa pili hii ni nukta ya kwanza ambayo kwamba ni sheria imewekea yule mwanamume ambaye kwamba anataka kuongeza mke zaidi ya mmoja nukta ya pili anasema sheikh wa idha kana rajul la yakhafu ala nafsihi zina walakinahu qadirun ala maunati nikah wa ala al-adl wa yarju al-walad ikiwa mtu mwanamume haogopei nafsi yake kwamba atazini yeye ako sawa tu na huyu mke mmoja yani mke wake anamtosheleza walakinahu qadirun ala mauna an-nikah lakini yeye ako na uwezo ya kuoa mke wa pili yani ako na uwezo ya kifedha na vile vile ako na uwezo ya kimwili wa ala al-adli na vile vile ako na uwezo ya uadilifu baina ya wale wanawake wayarjul walad na anataraji kwamba katika ndoa ya pili atapata watoto Sheikh anasema fa innal ulamaa ikhtalafu fi hukmi taaddud fi haqqi hapo hakika maulama wamekhtalifiana juu ya kuongeza mwanamke kwa mume kama yule وهي المسألة المعروفة التي يكثر الجدل طلاب العلم حولها المعروفة بالأصل في النكاح هل الأصل في النكاح التعدد أو الأصل في النكاح الواحدة na jambo kama hili limekithiri zaidi katika mazungumzo ya wanafunzi baina yao Je, mwanamke mwanamke yani mwanamume anafaa kuoa zaidi ya mmoja ama anafaa kuoa mwanamke mmoja peke yake? Turudi katika nukta hii, Sheikh anasema mwanamume hii ni mtu ambaye kama anataka kuongeza mke wa pili. Hukumu ambayo kwamba imetukujia katika sheria ya pili ni mwanamume haogopei nafsi yake kwamba atazini, yani mke wake anamridhisha, lakini yako na uwezo ya kuoa mke wa pili na vile vile ana uwezo wa kutekeleza uadilifu baina ya wake wawili na vile vile anategemea kwamba atapata ama anataraji atapata na watoto katika ndoa ile ya pili Sheikh anasema katika nukta hii ya pili wamekhtalifiana maulama katika jambo hili wakagawanyika katika vigawanyiko viwili maulama wa kwanza ambao kwamba kauli yao ni hili anasema Sheikh fadhahaba jam'un min al-ulama minhum Shafi'iyya wal Hanabila ila anna al-afdala an yaktafiya bi wahida maulama wa madhhab ya Imam Shafi'i rahimahullah na Imam Hanbal wanaonelea kwamba ni bora zaidi kwa mwanamume kama huyo aweze kuoa mwanamke mmoja tu abaki na huyo mke wake mmoja قال الإمام الشافعي رحمه الله وأحب له أن يقتصر على واحدة إمام شافعي رحمه الله أكسما kwamba uhibbu lahu an yaktasira biwahida mimi napendelea kwa mtu kama huyo aweze kubaki na mke wake mmoja mwenye kuwa na hali ile ambayo kwamba tulieleza haogopei zina lakini ana uwezo ya kuoa mke wa pili na ana uwezo wa kutekeleza uadilifu na anataraji watoto haya mambo manne yamekusanya Sheikh anasema Imamu Shafi'i amesema anapendelea anapendelea zaidi mtu kama huyo mwenye sifa hizo nne abaki na mke wake mmoja peke yake waqala al-Hanabila vile vile amesema Imam Hanbal yusannu nikahu wahidatun wa ma'na yusannu 'indahu yani yustahab Imam Ahmad bin Hanbal anasema kwamba yusannu nikahu wahida yani yustahabu lahu an yankiha wahidatan itakuwa inapendezeshwa kwa mtu kama huyo kuweza kuoa mwanamke mmoja tu asi asioe mwanamke wa pili wa illa fannabiy sallallahu alayhi wasallama lam yakun mutazawijan wahidatan وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قالوا لأن الأمن من الجور والظلم عزيز واحتمال الوقوع في الظلم كبير شيخ akasema kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alikuwa hajaoa mwanamke mmoja walakin katika kauli ya hawa maulama ni kwamba mtu kama huyo anafaa kubakia na mke mmoja na hii vile vile ameichagua na akaishikilia kauli hiyo Sheikh Uthaymeen rahimahullah wakasema kwamba kwa sababu ili mtu kama huyo aweze kuepuka dhulma aweze kuepuka dhulma ni bora abaki na mke mmoja na endapo akioa mke wa pili basi itakuwa ni rahisi kwake yeye kuingia katika dhulma ambayo kwamba ni kubwa hii ni kauli yao na wakatoa dalili katika Qur'an wakasema wal asl anna ar-rajula la yastati'u al-'adla min kulli wajhin liqawli Allah 'azza wa jalla wa lan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum fala tamilu kull al-mayl fatadharuha kal-mu'allaqa qalu hadha yadullu 'ala anna ar-rajula la yastati'u al-'adla min kulli wajhin wametoa dalili yao kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema na wala hamtoweza kufanya uadilifu baina ya wake hata mkijaribu kiasi gani kwa hivyo msimili moja kwa moja mkamwacha mwanamke mmoja kama alivyotundikwa hii ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anawahusia wanaume kwamba hawatoweza kufanya uadilifu baina ya wake zao hata wakijaribu kiasi gani kisha akatoa nasaha Allah fala tamilu kulla almail msiwe ni wenye kumili msiwe ni wenye kuegemea upande moja kati ya wake zenu kabisa kabisa fatadharuha kalmuallaqa kisha mkawacha naam mwanamke mwingine kana kwamba ametundikwa kisha sheikh anajibu naam dalili hiyo walioitoa makusudio yake ni ipi anasema sheikh dalili hiyo makusudio yake ni kuondolewa mwanamume kile kitu ambacho kwamba hana miliki juu yake ambayo kwamba ni uadilifu kwa mapenzi uadilifu kwa mapenzi mwanadamu hana umiliki katika jambo hili kwa hivyo Sheikh anasema dalili ya walioitoa ni ya kuhimiza mwanamume kuoa mwanamke zaidi ya mmoja ni ya kuhimiza kwa sababu kule mwisho wanasema fala tamilu kulla almaili fatadharuha kalmuallaqa hii inahimiza yani mwanamume aweze kuoa mwanamke zaidi ya mmoja na akamuelekeza Allah simili asiegemee upande moja kisha akawacha upande wa pili kana kwamba mtu aliyetundikwa kisha Sheikh anasema dalili hii ni ya kuonesha kwamba wanaume hawawezi kabisa kufanya uadilifu katika jambo hili hata wakijaribu kiasi gani yani almahabbatu walmawadda jambo la mahabba na jambo la uh, mapenzi baina ya wanandoa wawili kisha Sheikh akatoa nasaha kwa sababu mwanamume hawezi kumiliki jambo hili la mawadda na mahaba katika moyo wake ndio utampata mwanamume yuhibbu wahida akthar min al-ukhra anampenda mwanamke mmoja zaidi ya mwanamke mwingine hasa ili awe na tiba sahihi katika jambo hili ni yeye aoneshe mapenzi naam kupitia vitu hivi baina ya hao wanawake adhihirishe mapenzi kupitia vitu hivi kwa hao wanawake kwanza ni al-lisan wal amal aoneshe mapenzi kupitia ulimi wake kwa hao wake zake wawili yani awe yanawaambia kwamba akiendea huyu amueleze kwamba anampenda naam na katika matendo yake vile vile al-amal amuoneshe katika matendo vile vile anampenda amdhihirishie kwamba anampenda katika maneno yake na vile vile katika matendo yake walakin katika moyo wake hawezi kumiliki kusema kwamba ninawapenda sawa sawa bali itakuwa kunaye mmoja ambaye kwamba amepitiliza katika mapenzi lakini asimuoneshe yule mwingine kwamba mimi ninampenda huyu zaidi ya yule bali anafaa kuonesha kupitia ulimi wake katika maneno yake akiendea huyu amuelezi anampenda na vile vile katika matendo na akimwendea huyu mwingine vile vile kupitia ulimi wake amuoneshe kwamba anampenda katika maneno yake na vile vile katika matendo yake hii ni kauli ya kwanza ambayo kwamba wanasema mtu mwenye sifa ile ya nne ya kwanza tuliyotangulia kusema akona haogopei zina yeye lakini ana uwezo na vile vile akona uwezo wa kutekeleza uadilifu na vile vile anategemea mtoto akasema mختلفiana maulama na madhhab mbili ya Imam Shafi'i na Imam Hanbal wakasema kwamba abakia na mke mmoja wakatoa dalili kwamba hawawezi kutekeleza uadilifu wanaume juu ya wanawake zao hata wakijaribu kiasi gani Naam na Sheikh akasema kwamba kauli hii inakuwa ni yenye kuhimiza hiyo kauli ya Allah walioitumia ni ya kuhimiza kuongeza mwanamke zaidi ya mmoja na vile vile inaonesha kwamba mwanamume ameondolewa jukumu hili la kufanya uadilifu katika moyo wake ya mapenzi wadhahaba jam'un min alulama na vile vile maulama wengine kutoka kwa madhhabi ya Hanafi na Maliki wakasema kwamba annahu yustahabbu lahu an yu'addid wa anna al-asla at-ta'addud واختار هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أن الأفضل له أن يعدد وعمدة هذا القول أمور شيخ akasema kwamba kunayo kauli ya pili ambayo kwamba jamu min alulama wa Hanafi na Malik wanasema kwamba itapendezeshwa kwa mtu huyo ambaye kwamba tulisema katika nukta ya pili haogopei kuzini na ana uwezo wa kuoa ana uwezo wa kutenda uadilifu na vile vile anataraji kupata watoto katika ndoa ya pili kwamba inapendezeshwa kwake yeye kuongeza mke zaidi ya mmoja yani anafaa kuongeza mke wa pili na hii ni kauli Sheikh Ibn Baz rahimahullah Sheikh ametueleza kwamba ameiunga mkono kwamba ni bora zaidi kwake yeye aongeze mke wa pili na katika kauli yao hiyo kunazo maegemezi ma, ma, ma, na misingi ambayo kwamba inakuja takriban tano ya kwanza kabisa anasema Sheikh anna Allah bada bihi ثم ذكر الاقتصار على واحدة في حالة الخوف من الظلم فقال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع fa خفتم khiftum تعدلوا ta'dilu قالوا qalu الله عز وجل بالتعدد فهو bitaaddudi fahuwa afdal kauli yao ambayo kwamba tumeeleza hapo nyuma kwamba wanaonelea na ni bora zaidi na inapendezeshwa zaidi kwa mtu kama huyo kuongeza ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alianza na wawili alianza kwa mwanamume kuoa wake wawili wakatoa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' yani oweni wanawake ambao kama mnawapenda oweni mnawapenda katika wanawake wawili au watatu au wanne kisha akamalizia Allah subhanahu wa ta'ala endapo mtakuwa katika hali ya kuhofia ya kuogopea kwamba mtafanya dhulma basi mubakie na mke mmoja tu hii ndio kauli yao wakasema Allah ameanza na mwanamke wanawake wawili kisha akamalizia kwa kusema endapo utaogopea kudhulumu baina hao wanawake ndio ubaki na mmoja wakaonelea kwamba ni afdal kwa mtu kama huyo kuongeza kwa sababu ya kauli hii kisha sheikh anasema وأجيب عن hadha ntajibu kauli hii walioegemeza katika ile nukta yani nukta hii walioegemeza katika kauli yao yani ni mahanafi na maliki بأن سياق الآية ليس في الحث على التعدد وإنما سياق الآية في معالجة قضية اليتامى في معالجة قضية اليتيمات وبيان أن الله قد وسع على الرجل فيحل له أن ينكح أربعا يعني زوجات قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند التأمل لا نجد فيها دلالة على هذا لأن الله يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع شيخ سيما أنا dalili دليلياه walioegemeza katika kauli yao ya kwamba Allah ameanza na wawili anasema aya hii makusudio yake imeshuka kwa sababu haikushuka kwa sababu ya kuhimiza watu kuoa zaidi ya mke mmoja bali aya hii imekuja kwa ajili ya kufanya mualaja katika mambo ya mayatima imekuja kuangazia masala ya mayatima pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia mlango mwanamume kwa mwanamke zaidi ya mmoja lakini aya hii imeshuka kwa ajili ya kuangazia masala za mayatima Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema ametazama katika aya hii hakupata dalili yoyote ya kuonesha kwamba inaonesha kwamba watu wanahimizwa kuoa wanawake zaidi ya mmoja kisha akasema kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama endapo mtaogopea kwamba hamtowatekelezea uadilifu hao mayatima ambao kwamba wako chini yenu fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba endapo mkiogopea hamtawatekelezea hao mayatima uadilifu basi muache muache waolewe ndio shekha anasema kaannahu yaqul in khiftum alla ta'dilu fil yatama allati 'indakum fa inna al-baba maftuhu amama amamakum ila arba' ila arba'in endapo mnaogopea kwamba hamtowafanyia mayatima waliokuwa katika himaya himaya zenu waliokuwa chini yenu fa innal baba maftuhun amamakum ila arba'in basi kunayo mlango wazi ya kuoa wanawake zaidi ya naam mmoja walakin kadhia ya hii imekuja kwa ajili ya wale mayatima mnaogopea kwamba hamtawatekelezea uadilifu basi muache utruku liyatimat wazawijuhun muache hao mayatima naam na muozeshe hao mayatima fa inna allaha ja'ala lakum fi dhalika sa'a kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea yani sa'a juu ya hilo يقول شيخ رحمه الله اتركوهن والباب امامكم مفتوح لكم endapo mtahofia kwamba hamtoweza kuwalea na kuwatekelezea uadilifu basi muwawache yani muozeshe na mlango kwenu nyinyi iko wazi ya kuoa naam mwanamke zaidi ya mmoja illa annahu la, la, la yumkin lakum an tatazawwaju akthara min wahida idha kana fi hali khawfi adam al'adl illa haitowezekana kwenu nyinyi kuoa mwanamke zaidi ya mmoja endapo mtakuwa katika hali ya kuhofia kwamba nyinyi hamtotekeleza uadilifu yaqulu shaykh fayakunu al-ma'na huna bayana al-ibaha maana ya aya hii inakuwa ni bayana al-ibaha inabainisha kwamba inafaa inabainisha tu kwamba inafaa kwa mwanamume kuoa zaidi ya mwanamke mmoja la atarghiba fi taaddudi sio himizo kwa kwa mwanamume kuongeza zaidi ya mmoja hadha al-amr Al-awwal alladhi istanada ilayhi alqailun. Katika jambo hili la kwanza ambalo kwamba tunaikumbuka. Naam kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliegemeza huja yao kwa hili jambo kwamba Allah ameanza na wawili. Anasema katika jambo hili inaonesha kwa kauli yao innal afdala lahu an yu'addida kwamba ni bora zaidi mwanamume aoe zaidi ya mmoja yani wamegemeza katika kauli yao kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah alianza na mbili kwa hivyo wao wanaonelea ni bora zaidi kwa mume kama yule uh, oe zaidi ya mwanamke mmoja al-amru thani wanaegemeza katika kauli yao jambo hili yani nukta pili annahu fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wan-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yaf'alu illa bil afdal kwamba hakika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama nukta yao ya pili na kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alitenda tendo hili la kuoa mke zaidi ya mmoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama afanye kitendo isipokuwa iliyokuwa bora zaidi hii ni katika kauli yao wanasema kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametenda matendo haya ya kuoa mke zaidi ya mmoja na mtume alikuwa hatendi matendo ila iliyokuwa bora zaidi kisha shekha anasema وأجيب عن هذا الدليل لأنه لا شك أن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل لكثرة مصالحه ولأمن النبي صلى الله عليه وسلم من الجور والظلم والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في النكاح ولذا جاز له أن يجمع أكثر من واحدة أنا kauli yao أما nukta yao ya pili katika kuunga ile inafaa kwa mwanamume kuoa zaidi ya mmoja huyo wa pili ambaye kwamba alikuwa ogopei zina anasema kujibu kauli yao kwamba mtume alisema a, mtume aliitenda na atendi isipokuwa ilichokuwa bora zaidi anasema la shaka hakuna shaka kwamba ilikuwa ni haki ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufanya iliyokuwa bora zaidi kwa sababu ya maslahi nyingi ambayo kwamba ilikuwa katika yale ambayo kwamba alikuwa anayafanya rasul alaihi salatu wasallam na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama amewekwa mbali na kutenda dhulma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amewekwa mbali na kutenda dhulma na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akona hususia yake yeye mwenyewe akona hususia yake yeye mwenyewe na kwa sababu ya hiyo ilijuzu kwake yeye kuweza kuoa zaidi ya mmoja wal amru thalith na jambo la tatu ama nukta ya tatu katika yale ambayo kwamba naam wanayegemeza katika kauli yao anasema innal afdala lahu an yu'addida ma fihi min almasalih alazima min tahsin alfuruj wa taysir nikah alaramil walmutallaqat wa takthir alumma nukta yao ya tatu katika kuegemeza katika kauli yao ya kuwa ni bora zaidi kwa mume kama yule kuongeza mke zaidi ya mmoja ni kwa sababu kule kuongeza mke zaidi ya mmoja kunayo masalih nyingi zaidi ya kwanza ni tahsini alfuruj kuhifadhi tupu yani kuhifadhi tupu yake pamoja na yule ambaye kwamba anamuoa wa taisiri nikahi al-aramil wal-mutallaqat na vile vile kufanya wepesi katika wale ambao kwamba wamefiwa na waume zao wamefiwa na waume zao yani kukule kuwaoa inakuwa ni kuwafanyia wepesi na vile vile mutallaqat wale ambao kwamba waliachwa wa takthiri al-umma na kuzidisha umma kwa hivyo wanasema mtu huyo kuoa inakuwa ni bora zaidi mke zaidi ya mmoja kwa sababu kunazo masalih ambayo kama ni tahsin al-furuj kuhifadhi tupu na vile vile kuwastiri wale ambao kwamba ni aramil wamefiliwa na waume zao walmutallaqat na wale walioachwa wa al-umma na kuzidisha umma na jambo la nne al-amru rabi' annahu fi'lu aghlab al-afadil al-umma min as-sahaba wa tabi'in wal ulama al-mutaqaddimin wakaegemeza nukta ya nne katika kauli yao ni kuwa ni jambo ambalo kwamba limetendwa na wengi katika wale ambao kwamba walikuwa bora wa umma yani masahaba na tabi'in na maulama waliotangulia walikuwa wanaoa naam mke zaidi ya mmoja na nukta yao ya tano katika yale ambayo kwamba anaunga kauli yao mkono anna khaira al-umma min ar-rijali aktharuha nisaan hakika mbora katika umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika wanaume ni yule ambaye kwamba yuko na wake wengi ambao kwamba wasipite idadi ya nne yani moja ama mbili ama watatu wanne mbora ni yule ambaye kwamba ako na بيلي أما تاتو أما أن فقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال قال لابن عباس رضي الله عنهما هل تزوجت فقلت لا قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء قالوا فالرجل إذا عدد كثر النساء عنده فيكون من خير هذه الأمة نكتاو يتانو ni kwamba wanasema hakika mbora katika umma huu katika wanaume ni yule ambaye kwamba ako na wanawake na hii imepokewa na Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa Sa'id ibn Jubair rahimahullah hakika alisema qala li ibn Abbas ibn Abbas radiyallahu anhuma alinieleza hal tazawwajta je umeoa faqult nikamweleza la mimi bado sijaoa قال ابن عباس رضي الله عنهما kanieleza fatazawaj basi oa kama haujaoa fa inna khaira hadhihi al-umma aktharuha nisaan hakika mbora katika umma huu ni yule ambaye kwamba yuko na wanawake zaidi ya mmoja qalu wakasema wenye hii kauli ya pili ya kwamba inakuwa ni bora zaidi kwa mume kama yule kuongeza idha farajul idha addada mwanamume anapokuwa na mke zaidi ya mmoja kathura nisaa indahu wanawake wanakuwa zaidi ama wengi kwake yeye fayakunu min khairi hadhihi al-umma basi anakuwa ni mbora katika umma huu wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kisha Sheikh anasema walladhi yadhharu li wallahu a'lam na ile ambayo kama inanidhihirikia mimi na Allah subhanahu wa ta'ala ndo mjuzi zaidi أن التعدد في حقه طيب مباح hakika kule kuongeza kwa mtu kama huyo tayyibun ni jambo ambalo kwamba ni nzuri mubahun jambo ambalo kwamba inapendezeshwa la jurma fihi hakuna dhambi kwa mtu kama huyo wala shanaa'ata fihi amma kaunuhu al-afdal au kauni tarkihi al-afdal fayunzaru fihi ila al-masalih wal-mafasid amma kaunuhu al-afdal هل الأفضل أن يبقى على واحدة ويترك التعدد أو يعدد فإنه ينظر إلى المصالح والمفاسد فإن رجحت مصالحه وقلت مفاسده فالأفضل أن يعدد وإن غلبت مفاسده أو ساوت مفاسده مصالحه فإن الأفضل له أن يبقى على واحدة هذا أمر علمي لا يبنى على عاطفة ولا يبنى على إرادة شيخنا سمى اليوم ذهيركية ambayo kwamba ni rajih kwake yeye ni mtu kama huyo aongeze na inakuwa ni bora zaidi kwake yeye wala hatakuwa na dhambi ama kwa kusema kwamba naam ni bora kwake yeye inaangaliwa je akiongeza kunayo maslah ndani ya kuongeza kule ama kunayo mafsada endapo itakuwa kunayo mafsada shekha anasema bora abakie na mke wake mmoja peke yake ama ikiangaliwa kwamba kunayo maslah katika kuongeza kwake basi yanakuwa bora zaidi aongeze naam na jambo hili anasema inaangaziwa kwa elimu sio jambo ambalo kwamba inaangaliwa tu kimujtama kimtaa kwa hivyo ikiwa kuna maslah ya kuongeza basi naongeze na ikiwa kuna mafsada ni bora zaidi ajiweke mbali na kuongeza شيخ akasema ونحن على كل حال في القول الأول افرحنا النساء وفي القول الثاني افرحنا الرجال فتوسطنا بينهم والحمد لله وهذا الذي يظهر لي والله اعلم يعني أنه راجح أنا سيما kila hali kunazo kauli mbili kauli ya kwanza ambayo kwamba ilikuwa ni ya Imam Shafi'i na Imam walisema kwamba inakuwa ni bora zaidi kwa mtu kama huyo abakie na mmoja ama Imam Malik na Imam Imam Malik na Hanafi wakasema kwamba ni bora zaidi ama inapendezeshwa kwake yeye kuongeza anasema katika kauli hizi mbili katika kauli ya kwanza afrahna nisa bila shaka wanawake wakisikia watafurahia Kauli ya kwanza kwamba abakia na mmoja. Wa fil qawli thani na katika kauli ya pili afrahna rijal. Tumewafurahisha vile vile wakisikia wanaume watafurahia sana. Akasema fatawasatna bainahum. Tukawa katikati baina hao wanawake na wanaume walhamdulillah. Wa hadha alladhi yadhharu li. Na hii ndiyo ambayo kwamba imenidhihirikia na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi zaidi يعني انه راجح ديو اليكوا ذا راجح كيشا شيخ اكسم مما نذكره من طرائف الأمور في مثل هذا أن أحد المشايخ الفضلاء رحمه الله سئل في مثل هذا الم... هذا اللقاء كناي ketika siku alikuwa anafunza mmoja wa mashaykha ambao kama ni mafudala rahimahullah alishafariki aliulizwa katika liqa kama hii سؤالي هل الأفضل التعدد أو أن يقتصر الرجل على واحدة أما mwanamume anafaa kubaki na mke moja wakanat imra'atahu fi qismi nisa na mke wa yule sheikh alikuwa katika sehemu ya wanawake katika darasa ile ile fakana sheikh rahimahullah yaqul sheikh rahimahullah alisema an-nikahu khairun kullu nikah yote ni bora wal abdu yahmadu Allahu azza wa jalla ala ma razaqahu na mja anafaa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala anamshukuru kwa kile ambacho kwamba Allah amemruzuku wal afdalu lahu an yashkura Allah azza wa jalla ala ma razaqahu iliyokuwa bora zaidi ni mja kama yule amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho kwamba amemruzuku wa yasta'inu billahi subhanahu wa ta'ala na amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kisha shekha akasema wayushiru biasabihi annaha arba'un katika jawabu lake alikuwa anasema ni ndoa yote ni bora lakini mbele ya wanaume anaonesha vidole hivi vinne katika jawabu yake isipokuwa mke wake alikuwa hamuoni kisha akawa anaonesha vidole vinne kwa kusema kwamba nikah yote ni khair na mtu anafaa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alichojaliwa na anaashiria kwa vidole vyake mbele ya wale wanaume kwa sababu mke wake amuoni kuwa nne ndio bora lianna almar'ata la tasma' wa la tara fi qism an-nisa kwa sababu mke wake alikuwa hamuoni naam alikuwa hamuoni bali alikuwa katika upande ya wanawake ala kulli halin shekha akasema kwa kila hali mima yajibu an nuakidahu haqiqat al-amr anna hadhihi al-qadiyya qadiyya shar'iyya kila ambacho kwamba tunafaa kuwa nayo ni tufahamu hii ni kadhia ambayo kwamba ni ya sheria na yajibu ala almu'mini walmu'mina i'tiqada annaha khairun itampasa mu'min wa kiume na wa kiume kuitakidi kwamba jambo hili lina khairi ndani yake wa annaha jaiza na ni jambo ambalo kwamba linajuzu katika sheria wa annaha tayyiba na ni jambo ambalo kwamba ni nzuri la jurma fiha haina ubaya ndani yake wala sharra fiha wala haina shari ndani yake bishurutiha allati dhakarnaha katika sharti ambazo kwamba tumeeleza hapo nyuma ama kaunu hadha al-afdal aula ama kwamba jambo hili la kuongeza ama kutokuongeza gani ndiyo bora falmasala kama qult masala nilivyosema shekha anasema kama dhaharu li wallahu a'lam Allah subhanahu wa ta'ala ndio anajua zaidi ikiwa kunayo maslah ya wallah kama kunayo mafsada ni bora zaidi kuachana nayo nukta tatu ambayo kama ni katika ahkamu taklifia anasema sheikh wa idha kana ar-rajulu la yakhafu ala nafsihi zina endapo mtu atakuwa haogopei nafsi yake zina wa yaqdiru ala nikahi wal adl na ana uwezo wa kuoa na vile vile ana uwezo wa kutekeleza uadilifu walakinahu la yarjul walad lakini yeye hategemei kwamba yule mke ambaye kwamba amemooa atampatia mtoto atamzalia mtoto yani la uh, atamzalia mtoto shekha anasema mtu kama huyo fa inna ta'adduda fi haqqihi mubah hakika kule kuongeza kwa huyo mtu ni jambo la mubahi yani inakuwa inapendezeshwa haogopei nafsi yake zina anao uwezo wa kuoa ako na uadilifu ambaye kwamba anaweza kuwafanyia uadilifu wake zake wale wawili lakini yeye ategemei mtoto katika yule mke wa pili basi inakuwa ni mubah kwake yeye kuongeza mke wa pili mustawi tarafain naam mustawi atarafain fa inna al-ihsan ila man tazawwajaha thaniya akinuia ni kumfanyia ihsani yule ambaye kwamba amemwoa wa pili hategemei kwamba atamzalia lakini kwa sababu amenuia mimi kumwoa huyu ni ihsan akinuia hivyo fa innahu yuthabu ala niyatihi hakika huyo atapewa thawabu kwa nia yake hii ni ahkamu taklifia alkhamsa ya tatu ya nne mtu ambaye kwamba anataka kuoa mke wa pili kunayo hukumu ya kisheria ambayo kwamba imewekwa juu yake ni hili anasema sheikh wa idha kana ar-rajulu la yakhafu ala nafsihi zina endapo mtu atakuwa haogopei nafsi yake kwamba atazini wa yaqdiru ala nikahi wa ala al-adli na yeye akona uwezo ya kuoa na vile vile akona uwezo wa kutekeleza uadilifu baina wake zake lakin nikaha tha, nikaha au thalithata au rabi'a yushghiluhu amma huwa aham lakini nikahi yake ndoa yake ya pili ama ya tatu ama ya nne itakuwa ni yenye kumshughulisha na jambo ambalo kwamba ni muhimu zaidi kwake yeye ka yushghilahu nikaha thaniya ani da'wati ila Allah kama nikah ya pili itakuwa ni sababu ya kumshughulisha asiweze kutekeleza majukumu ya kulingania kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala au yushghiluhu nikaha thaniya fa akthar an talab al ama nikahi ya pili ikawa ni sababu ya kumshughulisha akawa hawezi kuenda kutafuta ilmu au na, au an nashr ilm ama kuweza kueneza ilmu kama ile kufunzana fa inna fa inna ta'addud fi haqqihi makruh hakika kule kuonge, kuongeza mke wa pili ama zaidi inakuwa ni makruh yule ambaye kwamba haogopei nafsi yake zina lakini anayo uwezo wa kuoa akonayo uwezo wa kutekeleza uadilifu baina ya wake zake lakini kule kuoa kwake mke wa pili ama watatu ama wanne itamshughulisha katika mambo ambayo kwamba ni muhimu zaidi kwake yeye kama kumshughulisha asiwe ni mwenye kufanya da'wa tena kulingania katika njia ya Allah ama kutafuta ilmu ama kuieneza hiyo ilmu basi kuongeza kwa mtu kama huyo inakuwa ni makruh Sheikh akaendelea akisema ushira huna ila qadhiya la budda min dhikrihi kuna la jambo ambalo kwamba ni muhimu zaidi kutajwa akasema wahia anna hadha laysa lazima litaaddud kwa mtu kama huyo inakuwa jambo hili la kuongeza haikui ni lazima kokeye faqad yuaddidu ar-rajulu fayazdadu nashaqan fi talab al-ilm kunao wale ambao kwamba wakiongeza mke zaidi ya mmoja inakuwa ni sababu yake yeye kukua na nashat katika kutafuta ilmu wa fi da'wa na katika kufanya ulinganizi kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wa fi kulli shay na katika kila jambo waqad ya'lamu min halihi na kila mmoja anafahamu hali yake annahu law addada fa innahu yaksal amma huwa ahamu min ad-da'wati wa at-ta'lim atakuwa ama itakuwa ni sababu ya akiongeza itakuwa ni sababu ya kumfanya kuwa mvivu katika yale ambayo kwamba ni muhimu min dawati wa ta'lim katika kule kulingania na kufunza ta'alluma wa ta'lima atakuwa hawezi kusoma wala hawezi kufunzana na nahwi dhalik na mfano ya hiyo fayakunu ta'addudu fi fi haqqihi makruh kule kuongeza kwa mtu kama huyo inakuwa ni jambo la makruh na la mwisho ambalo kwamba mwenye kutaka kuoa lazima asifike nayo ni hili anasema Sheikh wa idha kana ar-rajulu ya'lamu min nafsihi na endapo mtu anajua katika nafsi yake annahu la yastati'u al-'adla baina az-zawjat yeye hawezi kufanya uadilifu baina ya wake zake fa innahu yahrumu alayhi ta'addud hakika inakuwa ni haramu kwake yeye kuongeza mke zaidi ya mmoja wayajibu alayhi an yaqtasira ala wahida 'inda jumhuri al-'ulama na itamlazimu yeye kuweza kubaki na mke mmoja tu katika kauli ya jumhur na maafikiano ya maulama waqala ba'd al-hanafiyya wakasema baadhi ya hanafi yukrahu fi haqqihi wala yahrum inakuwa ni karaha kuongeza mtu kama huyo wala haiwi haramu warajih na rajih shekh anasema huwa qawlu al-jumhur ni kauli ya jumhur ambayo kwamba ni inakuwa ni haramu kwa mtu kama huyo anajua kabisa nafsi yake hawezi kutekeleza na mwadilifu baina wake zake basi inakuwa ni haramu kwake kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa in khiftum fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu wa qad fassara ba'd ahli al-ilm Allah azza wa jalla dhalika adna alla ta'ulu alla tamilu maylan ta'thamuna bihi dhalika aqrabu ila alla tamilu mailan ta'thamuna bih wakatoa dalili kwamba inakuwa ni haramu kwa mtu kama huyo kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fa in khiftum alla ta'dilu endapo mkiogopea mkiechelea mkichelea alla ta'dilu kwamba hamtokuwa waadilifu baina ya wale wake zenu fawahidatan basi muoe mke mmoja mmoja peke yake dhalika adna alla taulu hii inakuwa ni unakuwa karibu zaidi kwa kutokudhulumu na kutenda madhambi fahadhihi hiya alahkamu alkhamsa allati taridu ala taaddudi nahnu na'ridu alqadiyata 'ardan 'ilmiyya Sheikh anasema hizi ndizo ahkam khamsa ambazo kwamba sheria imeleta juu yetu sisi na tunafaa tunapotaka kuongeza mke basi tuangalie sheria hizi endapo tutakuwa tuna uwezo juu yake basi tuongeze endapo kama itakuwa itakushinda basi ni bora zaidi uweza kubaki na mmoja ndio hautakuwa mwenye kudhulumu nafsi yako na kutenda madhambi insha Allah tumeshamaliza naam hukumu ya ataaddud Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia katika darsa inayofuata tutakuwa tunaangazia naam baadhi ya al-ankiha al-mamnu'a baadhi ya nikaha ambazo kwamba zimezuiliwa ambayo kwamba wengi katika sisi huangukia katika mtego huo naam labda kwa sababu ya kutokujua na na inshallah tutafanya hala hala tuweze kuangazia hizo ili mmoja wetu asije akaingia katika makosa ya kuoa kumbe ameoa kimakosa kwa machache tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk